Iskaikaj capítulo. Cristupa humillasja kasqanmantawan hatunchasja kasqanmanta. Sichu Cristupuni kalpanchasuptikichikja, sichu kuyasuspaikicik y kachiptinga sichu espiritupas hamkunawan Kachaptinga, chaynata hamkunapas llakipayarikuspa kuyakuqllaña kusichiwai chikia chik, chulla Yuhlia, huk yuhlia. huk sunqulla Inaspa huk sientejlla. Amaya ni nitak alto y tukuspaqa imatapas ruraychikchu. Aswanja mantapas mantapas aswan wakin wakinkunata hapichik. Amaya kikillaykichikpaqchu allintaqa munaychik, wakin kunapajuan ya. Jesucristupa piensas hanman hinayaham kunapas Pai mi Dios papas Dios janta balichita mana azuanja Asuanja mi menos chakorurja serviente hinaña kanampa. y korja, Dios mi wanyorja penjaypaj cruspi. con Dios llumpa llumpaita atuncharuspan, Manta Sumasumach sutiwan corja. Chaynapim tinta o yarispanco, anajpachapi hinaspa ukupachapi kajkuna jungorakuykunjaku. Llapayan runakunapas, ha Señor menispam ninjaku, chaynataja ninjaku Dios taitata yupaychaspankum. Jesucristoman iñiqkunaqa, sutiriqsilla kasqanchikmanta. y ikuna mi kaptimi tukuy tiempo KICHIK Chaynaya karupi pas aswanraj kasuaychik. Manchakuywan hinaspa respituan ya dios kasqaykichik hispichiy manhina, Diosmi munasqanman hina, Alin munayta hususpaykichik Alin pasun pasunkichi, Liutayar ruraychik, ama kaminakuspa, kutipana kuspa. Chainapi mana hinaspa mana uchayo Dios Pachurin Chuyasun chuyasunqu kankichik. Uchallikuq pierdisqa runakunapa pimpi Qamkunaqa tutapi kancha losero hinam sutilla liu riqsisqan kachkankichik. Qamkunaqa causa y jukokh palabrata manta Chaymi Cristupa kutimunan kalpan kusikusah y kallpanchakuspa yachachisqayqa mana yanqapaq manta en con Dios man ofrenda ajena entrega con kichik. Chay mi miruraiman kusikuyuan kaptinpas, chaytaja miruraiman. rurayman. Chai naja chai kunamantayajam kunapas ñuqawan kuska kusikuychik. Timoteo mantawan Epafrodito manta. Señor ninche Jesús munaptinga, chayllam kichik Timotiota, watukamusunaykichikpaq, chaynapi qamkunamanta uyarispa kallpanchakunaypaq. Manam pipas paynaqa kanchu ñuqawanqa, ñuqaynan paypas qamkunamanta chiqaptapuni sientin. Wakinkunaqa kikillankupak maskaspallan purinku, Jesucristupa munasqantam mana maskaspanku. Qamkunaqa yachankichikñam Timotiyuqa tukuy imapi allinkasqanta. Payqa tanta hukchuri yanapachka hinam Cristumanta allin noticia willakuypi Chaynaga Chaynaqa asuntuykunamanta yachaykuspaymi chay punilla paita kachamusqaykichik watukamusunaykichikpaq. Nyuhapa señor ninchikpim confiakuchkani kikipuni qhawaqnikichik chaylla hamurunaypaq. Piensa wauhinchik, ipa frodituta hamkunaman tapas kichik kachamuwarqankichik tukuy imapi kuanampa. Kuskaikum tukuy imapipas soldado hina yanapanakurqaniku ya unachkan, munachkan llapallaykichikwan tupaykuyta llakisqam kachkan y kichikraiko. ari unquruspam yaqalla ya paimanta payari liakipayarikurja. llakipayarikurqa llakipayarikurqataqmi yugamantapas, chaynapi wañukuptin aswanraq llakiyuq kanaimanta. Chayllam kachamuchkani huktawan tupaykuspa kusikunaykichikpaq. Chaynapi ñuqapas manaña ancha llakisqa kanaypaq. Hatun señor yachaskiyikuychik, gracias graciasta justin. y hina kaqkunataqa. Cristo servizqanpim yaqalla wañukurqa. Yanapawanaykichikmantam yana yanapawarja. Guanyó i tapes mana manxacuspa.